Alhamdulillahi Rabbil alemin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammed va ala alihi va ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jihad fiqhi darsligimizni bugun Bashar Asad va uning tarafdorlari bilan urushni hukmi haqida bo'ladi. Alhamdulillah, oldin biz jihadning turlari va uni ta'rifi, fazilat haqida ozmoz fikr olgandek bo'ldik. Inshaalloh manfaatli bo'ldi deb umid qilamiz. Ko'pchilik mujohidlarimiz bu yerga kelgan E, musulmonlarni qutqarishlik uchun qonlarini himoya qilishlik uchun ammo lekin ayrimlarimiz bashar asad bilan qaysi qaysi sabablarga ko'ra jang qilyapmiz buni bir umumiy fikrga kelib olmagan to'g'ri ba'zi bir taraflarni bilamiz lekin to'liq emas inshaalloh buni e, o'rganadigan bo'lsak yanada bir fikrimiz ochiq bo'ladi va qarorimiz qat'iylashishligi ya'ni qarorimiz mustahkamlashishligi yanada yaxshi bo'ladi inshaalloh bashar asad va uni tarafdorlari bilan urushishga qodir bo'lgan barcha kishiga eng kamida beshta holat bilan unga qarshi jang qilishlik farzi ayn bo'ladi hop birinchi holat bashar asad musulmonlarni diniga zulm qiluvchi ya'ni musulmonlar o'rtasida kufr va fujurni yoyuvchi hamda allohni shariatiga xiyonat qiluvchi kishidir alaviy shiya va musulmonlarga ularni diyoriga mollariga nomuslariga tajovuz qiladigan kimsadir buni hammamiz jihod boshlanishidan oldingi basharra e, musulmonlarga otgan fosforli qurollarda ko'rdik va undan tashqari undan oldingi zulmlarda ham barchamizga ma'lum e, suriya ahli jang bo'lishligidan oldin yoshlarni masjidga chiqishligi hatto telefonlarda whatsapp ishlatishligi facebook ishlatishligi ham e, man qilingan bo'lgan umuman e, xalqni qisqacha qilib aytganda bichish qolgan davlatlarda bo'layotgan holat alhamdulillah alloh subhana taolo bu diyorda bir jihod eshigini ochib berdi va ancha musulmonlarni e, ko'kragiga shamol tegdi ba'zi bir suriy bolalar bilan gaplashib qoladigan bo'lsangiz ular aytadiki alloh subhana taolo bizga mana shu jihod bilan rahm qildi jang bilan rahm qildi deb aytyapti ya'ni shu oddiy kishi tushunyapti nimaga deb so'rasangiz biz deydi oldin namoz nima ro'za nima allohni ism sifatlari nima shia nima sunniy nima bilmas edik sigaret haromligi boshqa haromligini bilmas edik biz haqida bu haqida umuman ma'lumot musiqa haromligi haqida bu haqida umuman ma'lumotlar yo'q edi hatto imomlarimiz ham sigaret chekib yurardi va uni muboh sanardi deb aytadi hozirgi kunda ham masalan suriya jihod bo'lib turgan paytida ham yaqin kungacha imomlari mana shunday sigaret chekib sigaretni muboh sanab yurgan bashorni daf qilish barcha kishiga vojib hisoblanadi o'sha yerlik aholiga esa birinchi o'rinda qat'iy farzayn agar ular bashorni daf qilishga kuch yetmaydigan bo'lsa qo'shni musulmonlarga farzayn bo'ladi qo'shni musulmonlar ham ojiz bo'ladigan bo'lsa ulardan keyingilarga farzayn bo'ladi shu ko'rinishda farzayn bo'lishi yer yuzida qodir bo'lgan barcha musulmonga taalluqli bo'ladi hozir kimdir aytib chiqishi mumkinki jihod farzayn o'zbekistonda to'g'ri lekin hozir qayerda ochildi birinchi ochilgan nuqta qayer shu yerda boshlaymizmi xuddi abdulla azam aytganlaridek o'zi man falastinda jang qilishligim kerak lekin jihod afg'onistonda ochildi mana menga yuklatilgan taklifot qayerda agar jihodga ochilishga imkon bo'ladigan bo'lsa shu yerda man xizmat qilaman deydi endi u yerda qilishlikka imkon bo'lmaydigan bo'lsa bu yerda jihod qilishlikka imkon bo'lib turib musulmonlarga yordam berishlikka holat bo'lib turadigan bo'lsa shu yerga chiqadida musulmonlarni qonini e, vazni hamma hamma musulmonni qoni bir xil ho o'zbek bo'lsin ho qirg'iz bo'lsin ho suriya bo'lsin suriyadagi yosh bolalarni qoni bilan o'zbekistondagi yosh bolalarni qoni bir xil ya'ni bu yerda qon to'kilayotgan bo'lsa hech kim aytmaydiki birinchi o'zbekistonni qutqarishim kerak keyin bu yerga borishim kerak deb aytolmaydi va keyingi masala agar bu yerdagi holat masalan tanglashib va boshqa bo'lib ketadigan bo'lsa ham oxirigacha turib berishlik kerak bu bo'lib ham difo jihatida hech kimga uzr yo'q qochib ketishlikka talab jihatiku boshqa masala difo jihatida himoya jihatida hatto yerni butun amirlar sotib yuborgan taqdirda ham askariyga uzr bo'lmaydi uzr bo'lmaydi askariyga shu yerda endi jihod ochilganda uni hamma sotib sotib ketaversa shu yerdagi narsa ham tugab qoladida shuning uchun bir toifa baribir haq ustida zohir bo'lib jang qilib turishligi kerak bizga amirlarni qilgan ishlari uzr bo'lmaydi hech qachon biz baribir o'zimizga yuklatilgan taklifotlarni bajarishligimiz kerak ho'p ibn taymi rahmaulloh aytadilarki difo jihati u dindan va insonlardan zolimni daf qilishni navlarini eng yaxshisidir bu barchaga vojibdir ya'ni difo jihati zolimni daf qilmoqchi bo'lsangiz eng yaxshi nav difo jihati gap yoki da'vatdan ham ko'ra Din va iymondan keyingi dunyoni fasod qiluvchi shu zolim dushmanni daf qilishdan ko'ra vojibroq narsa yo'q. Unga biror bir shart shart qilinmaydi, balki imkon qadar zolimni daf qilinadi. Biz hali inshaalloh kelamiz talab jihoti bilan difo jihotini shartlari qaysi? Biz shu O'zbekistonda uxlatayotganlarga e, raddiyalar bor, boshqa bor. E, shuning uchun aytyaptiki difo jihatida biror bir shart shart qilinmaydi degani talab jihatida qilingan shartlar difo jihatida shart qilinmaydi deb aytyapti va imkon qadar zolimni daf qilinadi kim kelsa kelsin bizga sherik bo'lib urushib shu zolimni daf qilaman deyaptimi daf qilib daf qilamiz u bilan jang qilib ibn obidin hanafiy aytadilarki agar dushman musulmonlar chegarasiga hujum qilsa jihod farzayn bo'ladi va ularga yaqin bo'lgan kishilarga ham farzaynga aylanadi ammo dushmandan uzoq bo'lgan kishilarga ehtiyoj bo'lmasa farzi kifoya bo'ladi dushmanga yaqin bo'lgan kishilar dushmanga qarshi turib berishda ojiz bo'lishligi bilan birga ulardan keyingi qo'shni musulmonlarga ehtiyoj bo'ladigan bo'lsayu ular ham ojizlik qilishadigan bo'lsa yoki dangasalik qilishadigan bo'lsa jihod qilishmasa masalan turkiya ulardan keyingilarga namoz va ro'za qanday farz bo'lgan bo'lsa shunday farz bo'ladi so'ng ulardan keyingi va g'arbdagi barcha musulmonga farz bo'lishi shu ko'rinishda ketadi zolim daf qilinmagunigacha Bu narsa xususida ulamolarning so'zlari juda ko'p asli. Buni biz avvalda ham aytib o'tgan misollarda aytib o'tdik, ya'ni talab jihatini e, nima ekanligi haqida aytib o'tdik. Ikkinchi holat. E, birinchi holatni tushundik, a? Ikkinchi holat talab jihodi ham yuqoridagi kabi barchaga farzi ayn bo'lishi mumkin. Shavkoniy aytdilarki, kofirlarga g'azovat qilish, kufr ahliga qarshi kurashish ularni islomga chorlash jizyaga bo'ysundirish va umuman ular bilan jang qilish hammasi dinda ma'lum bo'lgan narsalar bu kitob sunnatda dalillar bunga juda yam ko'p kofir bilan do'stona munosabatda bo'lish yoki ular bilan jang jang qilishdan tiyilishlik haqidagi oyatlar mansux bo'lgan shu bilan birga ularni diyorlarini ko'zlash ularga qarshi jang qilish tayyorlanish ularga musulmonlarni qudratini ko'rsatib qo'yish mumkinligi ularga qarshi har holatda jang qilish mumkinligi haqida oyatlar ham vorid bo'lgan مثلا أعدوا لهم ما استطعتم من قوة يا أيها النبي جاهدوا الكفار والمنافقين واغلظ عليهم شو كاب og'liz alayhim شو kabi oyatlar bor shu bilan birga ularni diyorlarini ko'zlash ham joiz bo'ladi deb aytdik طلب جهات farzi kifoya aslida talab jihoti ya'ni difo jihoti emas ya'ni unga kifoya qiladigan kishilar bajarsa qolganlardan soqit bo'ladigan jihot agar talab jihotiga kifoya qiladigan kishilar bajarmasa uni bajarishga qodir bo'lgan barcha kishiga bajarmagani uchun gunohkor bo'ladi ya'ni talab jihati xuddi janoza namozi deydigan bo'lsak bir kishi o'tadigan bo'lsa qishloq aholidan uch kishi to'planib namoz o'qib qo'yadigan bo'lsa qolganlardan soqit bo'ladi ammo o'qimaydigan bo'lsa butun qishloq ahli gunohkor bo'ladi ho'p agar suriyani talab jihati deydigan bo'lsak ham va dushmanni daf qilishlik uchun yetarli adad yetmayaptimi qolgan hammaga shu farzi ayn holatida turaveradi agar ular buni bajarmaydigan bo'lsa butun kishi gunohkor bo'ladi biz o'zi talab e, e, farz ayn bilan farzi kifoyani bilamiz farzi ayn har bir kishidan talab qilinadi man bajardim bo'ldi siz bajarmasangiz bo'laveradi degan gap yo'q farzi kifoya ish talab qilinadi farzi kifoyada ya'ni o'sha ish bajarilsa qolganlardan soqit bo'ladi xuddi shunga o'xshab buni farzi kifoya deydigan bo'lsak ham e, yetarli adat bo'lmayapti agar ba'zi bir pastkash kishilar aytadigan bo'lsaki bashorni davlati kufr diyori bo'lgani uchun unga qarshi jang qilish farzayim bo'lmaydi deb aytadigan bo'lsa biz aytamiz unga unaqada musulmonlar ittifoq bilan farzi kifoya bo'lar ekan bo'lmasa hop farzi kifoya ya'ni talab jihoti bo'lar ekan bo'pti uni kufr diyori desin mayli hop agar talab jihoti kabi e, jihodga yetarli kishi bajarmasa e, qolgan kishilarga demak bashorga egalik qilib turgan mintaqalarni ozod qilish kerak ekan musulmonlar ittifoqi bilan bu jihod nima difo jihodiga aylanib turib farzangga aylanadi tushundik a hozir uchinchi holat kofir bashor nizomini qamoqlarda asr qilingan muslim va muslimalarni ozod qilish va zolimni daf qilish kabi farzayn bo'ladi demak uchinchi holat asir bo'lgan kishilarni qutqarishlik ham farzayn alloh subhana taolo aytadiki لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية ظالم ظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا sizlarga nima bo'ldiki olloh yo'lida va parvardigoringiz o'sha ahli zolim bo'lgan qishloqdan bizni qutqargan va bizni huzurimizga do'st bergan va bizga o'zi yordamchi bergan deb aytib turgan ayollar bolalardan iborat bo'lgan bechoralarni ozod qilish yo'lida jang qilmaysizlar alloh subhana taolo aytyaptiki nega shu bechoralar uchun jang qilmaysizlar nima sabab sizlarni nimangni ushlab turibdi pulingami molingami ayolimi bola chaqami va buxoriyni sahihlarida ham keladi abu muso alashariy roziyallohu anhudan marfu holatda azob chekkan kishiga ya'ni asrni qutqaringlar degan hadis ham bor navoiy rahmaulloh aytadilarki agar kofir biror musulmonni yoki muslimani asrosa rojih so'z shuki masalan musulmon diyoriga kofir bostirib kirgan kabi bo'ladi ya'ni biror kishi asr tushib qoladigan bo'lsa masala xuddi shunga o'xshaydiki biror diyorga agar kofir bostirib kiradigan bo'lsa qanday jang qilinadi xuddi shunday jang qilinadi deb aytyapti chunki bu bir musulmonni nomisi diyorni hurmatidan ko'ra buyukroq buyukroq shuning uchun asir bo'lgan muslim yoki muslimani qutqarish vojib bo'ladi to'rtinchi holat bashshor ijmo bilan alaviy kofir u kim o'sha qonun bilan hukm qilsa ijmo bilan kofir bo'ladigan qonun bilan hukm qiluvchi kofir bo'ladi ya'ni kim bashshor hukm qilgani kabi hukm qilsa kofir bo'ladigan qonun bilan hukm qilyapti hozir u imom ibn kasir aytadilarki kim payg'ambarlarni oxiri nabiy sallallohu alayhi vasallam nozil bo'lgan nabiy sallallohu alayhi vasallamga nozil bo'lgan muhkam shariatni tark qilsa va mansuf bo'lgan shariatda boshqasidan so'rab boradigan bo'lsa kofir bo'ladi deydi endi yosiqqa e, hukm so'rab uni ollohni shariatdan ustun qo'ygan kishini ahvoli qanday bo'ladi kim mana shu ishlarni qiladigan bo'lsa musulmon ijmosi bilan kofir bo'ladi deb aytadi bu yosiq degan kitob o'sha tatarlar tavrot injil zaburni aralashtirib o'zlari oralarida hukm qilishlik uchun jamlagan kitob hisoblanadi o'sha paytida ular o'sha qur'onga o'xshatib bitta kitob qilamiz deb shuni aralashtirib kitob qilgan shuning uchun e, ibn kasir rahmaulloh aytadilarki kim agar nabiy sallallohu alayhi vasallam shariatdan boshqa shariatga hukm so'rab boradigan bo'lsa kofir bo'ladi endi yosiqqa hukm so'rab borgani hukmi qanday bo'ladi deb aytyapti shuning uchun bashorni kufri ikki taraflama bo'ladi va kofir hokimga qarshi chiqish ijmo bilan vojib qoziy yoz rahmaulloh aytadilarki agar hokim kufrga tushsa va allohni shariatini o'zgartirsa yoki dindan chiqaradigan bir bidat amalni qiladigan bo'lsa o'ylab chiqaradigan bo'lsa boshliqlik hukmidan chiqadi va unga itoat qilish soqit bo'ladi agar musulmonlar ommasidan kofir hokimga qarshi chiqishga uni olib tashlashga imkon bo'lmasa uni o'rniga odil musulmon imomni qo'yish vojib bo'ladi agarda buni hal qilolmaydigan bo'lsa unda bitta toifa musulmonga bu kofirni tushirish uchun qoyim bo'lishlik vojib bo'ladi xalq xalq bajarolmayapti bu kofirni tushirishligini bitta toifa qoyim bo'lib turib mana shu ishni qilmagun qilmagunigacha hammaga farzayin bo'lib turaveradi ibn hajar rahimulloh aytadilarki kofir hokim kufridan kuch bilan tushiriladi va ijmo bilan bu ish uchun musulmonlar qoyim bo'lishligi vojib bo'ladi kim mana shu ishga qodir bo'lsa agar ajr bor va kim bu ishdan suskashlik qiladigan bo'lsa gunoh bor agar kim ojiz bo'lsa boshqa yerga hijrat qilishligi vojib bo'ladi musulmonlardan deb hukm qilinadigan har bir kishi unga bo'ysunmasligi va uni o'rniga allohni shariati bilan hukm qiladigan musulmon hokimni kelmagunigacha jang qilishligi vojib bo'ladi demak salaflarni qaraydigan bo'lsak hammalari bitta gap aytishyapti kofir hokim bo'ladigan bo'lsa uni olib tashlab rozi bo'linmaydi unga va o'rniga musulmon e, o'sha imomni qo'ymagungacha jang qilish vojib bo'ladi deyapti va beshinchi holat bashorni nizomi allohni shariati bilan hukm qilmaydi vaholanki qat'iy shariat bilan hukm qilish uchun ustida ijmo qilingan narsa yana qo'shimcha bashor mujarli bilan boshqa ko'p vojibotlardan yuz o'girganligi uchun kofir kim shu ishlarni qilsa uni o'ldirishlik ijmo bo'ladi murtad deydigan bo'lsa ham uni o'ldirishlik ijmo bo'ladi ibn taymiya rahmaulloh aytadilarki ochiq mutavotir islom shariatidan yuz o'girgan toifani barchasiga jang qilish musulmonlar ijmosi bilan vojib xuddi besh vaqt namozni va zakotni berishdan yuz o'giruvchi toifa kabi yoki o'rtalarida alloh va rasuliga alloh rasuliga yuborgan shariat bilan hukm qilmaydigan toifaga jang qilishlik kabi jang qilishlik unga vojib bo'ladi deb aytyapti Demak, biz hozir holatlarni ko'radigan bo'lsak, e, bashorga jang qilishlik biz aytdik, eng kamida, demak, 5 ta holat bilan farzayn bo'ladi ekan. Bu holatlarni ham aytib o'tdik. Inshaalloh bu keyingi darsimizda mana shu jihodni shartlari, talab jihoti bilan difo jihotining shartlari haqida o'tamiz. Va difo jihotiga qanday shartlar shart qilinadi? E, talab jihatiga qanday shartlar shart qilinadi inshaalloh alloh subhana taolo darslarimizni davomiy qilsin va musulmonlarga izzatini qaytarib bersin va barchalarimizni haq ustida sobit qadam qilsin subhanakallohumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astag'firuka va atubu ilayk